باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال كي تسودد الأنباب باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال Maksudnya orang beriman beda-beda dalam iman. Bukan dalam satu tahap. Betul tak betul? فإذا إيت عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة أهل السنة والجماعة إيمان manusia bukan dalam satu tahap banyak tahap betul tak betul itu عقيدة أهل السنة والجماعة بلا خلاف macam Al-Bukhari kata rahimahullah ta'ala bil ijma' iman manusia ijma' siapa ijma' ahli sunnah iman manusia banyak tahap bukan dalam satu tahap dan tahap-tahap itu perbedaan itu ikut amalannya Ikhlas ikhlasnya siapa yang amalan ikhlasnya tinggi iman dia apa? tinggi siapa yang Quran apa? Quran Nada mana? siapa dari ahli bid'ah yang cakap al-iman satu tahap Siapa dari ahli bidah yang cakap al-iman satu tahap yang tahu angkat tangan? Ha. Al-Khawarij wa al-Murji'ah. Al-Khawarij al-Murji'ah. ahsan صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب تفاؤل أهل الإيمان في الأعمال حدثنا إسماعيل وابن أبي ويس الأصبحي قال حدثني مالك خاله ومنيه مالك بن أنس الإمام عن عمرو بن يحيى المازني إمام مالك ساتوكالي ساتوكالي أدا أورانيا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي cakap سما أمير المؤمنين وقت إيتو هارون الرشيد nangkap dia bawa dia untuk Amirul Mukminin itu masalah besar belum pernah orang buat musibah macam itu bawa dia untuk Amirul Mukminin فقال أمير المؤمنين هارون الرشيد dia berkata hukumu fi hukuman apa yang betul atas manusia ini yang pencela Rasulullah SAW ada dari dia yang cakap bekul dia terus sampai meninggal ada yang cakap masuk penjara ada yang cakap ada yang cakap lepas tu Imam Harun al-Rashid cakap bagi tanya Malik Harun al-Rashid di Baghdad Min Kirim satu rasul untuk jumpa siapa Malik ya Malik buat apa sama orang ini bukul masuk penjara jald macam orang zani seratus kali apa faghadiba Malik Malik menjadi marah Malik menjadi apa marah فقال يا امير المؤمنين وما لهذه الامه بعد ان يسب نبينا بعد ان يسب نبينا apalagi setelah bencela Rasulullah SAW apalagi dosa lebih besar dari dosa ini apalagi al-qatl al-qatl apa al-qatl apa qatl penuh-penuh tidak ada pilihan lain apa penuh-penuh tidak ada pilihan lain rahmatullah ala malik حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عمرو بن يحيى المازني المدني الإمام عن أبيه له صحبة عن أبي سعيد يقال له صحبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سعد بن مالك بن سنان الخدري خزرجي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن حديث إني على قصة هذا موعظة بالسار أنتم عيد أبي سعيد حال أهل النار حال أهل النار دين راكا ما شمل قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ستلا أهل الجنة مسو أهل مسو ستلا أهل شرقة مسو كي كشرقة أن أهل النار مسو كمنه النار نراكك ثم يقول الله تعالى يعني ست لا حساب متى دابتون ست لا حساب أهل الجنة ما أهل الجنة أهل النار ما سؤال منا النار تبي أدا سبقيان ين موحدون تبي ما سؤال كمانا أدا موحدون ين ما سؤال كمانا نراك أدا طا أدا هذه عقيدة أهل السنة بلا خلاف ada yang muslimun yang masuk neraka sedikit. Kenapa? Sebab salahan dia besar di dunia. Dia meninggalkan banyak zulm banyak dia besar. Biasa zalimun. Macam Allah Jalla Ala berfirman, "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Faida az-zulm min akthar mujibat dukhul an-nar lil muwahhidin. Sebab yang paling tinggi untuk manusia, untuk muwahhidun masuk neraka apa? أبا ظلم البغي وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بكان إني سهجا قال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم برسابدا البغي والعقوق عقوبتان تعجل لصاحبها العذاب في الدنيا قبل الآخرة فائدة faedah kalau ada orang tanya kamu soalan apa dosa yang yang Allah buat hukuman untuk orang yang buat dosa itu di dunia sebelum akhir maksudnya wajib ada hukuman di dunia untuk orang yang buat dosa ini antum faham tak faham wabih maksudnya biasa kalau anda buat dosa kalau Allah bagi maghfirah maghfirah kalau tak bagi maghfirah azab di dunia atau di mana? Akhir. Tapi dua-dua dosa itu biasa adabnya di dunia sebelum apa? Akhirat. هذا الحديث صحيح الشيخ الألباني وصحيح جمع من أهل العلم قالوا ما هي يا رسول الله قال البغي والعقوق البغي maksudnya apa? Zaliman, kezaliman sama orang lain. Bagi. Bagi kezaliman anta potong batas kamu sama orang lain. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ajib. Ajib macam mana banyak manusia batasan, eh, betok, eh, baca batasan dia sama orang lain dan dia tak, dia rasa macam kalau tak ada apa-apa. Betul tak betul? Banyak. Banyak orang zalimun, kezaliman sama orang lain tapi untuk dia tak ada rasa. Tak ada rasa. sama perkataan sama buatan sama ghibah sama namimah al-ghibah wan namimah was sariqah tahu sariqah tahu ghibah tahu ghibah tahu namimah tahu namimah tahu sariqah mencuri tahu zina tahu zina liwat semua muharramat itu haram kenapa apa mas apa apa yang sama antara semua maasi ini جوابا ظلم بغي ظلم يسموه حرام سبب ظلم ولهذا قال الله عز وجل في الشرك قال يا بني إن الشرك لظلم عظيم انتو سبب الله العافية والسلام قال البغي الظلم البغي والعقوق عقوق ما سنيا درهاكا سما بابا دن ايفو يتظلم ظلم Zulm tak zulm. Dia capek untuk bagi kamu, untuk tolong kamu, untuk jaga kamu, untuk untuk. Lepas tu anta jaza dia untuk derhaka, menjadi derhaka. Itu zulm tak zulm? Zulm paling besar. Zulm bani tahap. Zulm bani tahap. Dalam niya zulm yang campur sama khianat itu yang paling paling berat. Orang bagi kamu ihsan, anta bayar balik untuk dia bagi. Itu bisa. Bisa tak bisa? Haram. Allah Azza wa Jal, hal jazaul ihsani illa ihsan Bukan zulm. Bagi kamu ihsan, khair, sadaqah, hadiah, cinta, ilmu, lepas tu anta bayar balik apa? Zulm. Haram. البغي والظلم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون طيب قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ستة لا ثم ثلاثة يبي ستة لا أبا ستة لا أبا حساب ستة لا حساب أهل الجنة دلم جنة أهل النار دلم نار الله جل وعلا برفرمن keluar dari syurga dari neraka siapa yang ada masih ada iman walau sedikit dalam apa hatinya keluar rahmah maksudnya dia sudah masuk tak sudah masuk masuk kenapa kita cakap sebab di dunia salahan dia besar bagi dia apa besar ada ujian di dunia tak cukup untuk bersihnya lepas itu سكرات الموت ممكن سكيت سكيت تأت شكوب أنتو برسهنية سبب بسار ما سوء قبور أدا عذاب دلم قبور تأت شكوب أنتو أباه برسهنية لبستو حساب أهوال يوم القيامة تأت شكوب برسهنية لبستو ما سوء كمانا ما سوء كمانا نراك كتوالي كلا الله بقي دي أباه رحمة ما سوء نراك أنتو برسيه بطل بطل لهذا لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة yang masuk syurga orang yang paling iman bersih orang yang bersih هذا معنى آمنا بالله ولهذا انظروا يا أخوان kalau Allah bagi azab untuk manusia sebab paling adil berapa ada di dunia cukup untuk bagi kamu maghfirah berapa ahkam ada di dunia berapa waktu anda masih hidup. Nabi SAW bersabda, Al-Jum'ah ila Al-Jum'ah. Wa Ramadan ila Ramadan. Wal Umrah ila Umrah. Haji ila Kulluha kaffaratun lima bainahuma idha ijtunibat al-kabair. Itu mukaffirat. Ada satu jam di hari Jum'ah yang sebab untuk anda dapat maghfirah dan Allah terima doa kamu. Setiap salat ada doa istighfar insyaAllah itu taubah. Setelah salat ada istighfar itu semua habis. Berapa-berapa ahkam di agama kita cukup untuk apa? Untuk apa? Habis dosa kamu. Banyak. Orang yang tak cukup, ini semua tak cukup untuk dia, maksudnya dia betul-betul apa? Orang dosa. Betul tak betul? Dan kenapa ini semua tak cukup untuk dia? Sebab di agama kita, kalau anda ambil hak dari orang lain, kalau anda buat taubah setiap hari 24 jam, ada manfaat ada manfaat anta ambil hak orang lain anta buat zulm sama orang lain hak orang lain sama kamu syarat taubat apa yang pertama untuk apa bagi dia haknya tak bisa itu tak ada manfaat anta buat apa-apa dari mukaffirat dzunub tapi masih hak manusia sama kamu bisa tak bisa فأصح توبة كموت أصح إني سبب الله جل في فرما القرآن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا bukan tubuh sahaja taubatan nasuha nasuha maksudnya bersih jelas tak ada mainan dalam ni betul-betul هكذا يا اخواني في الله ولهذا جاء في حديث اسامه بن الشريك رضي الله تعالى عند اهل السنن حديث صحيح أدسات أوران orang أعرب يندتن yang يا رسول الله. قال يا رسول الله هاريني سيبوت ما شميتو عبادة ما شميتو بيسا هل علي منها حرج حرج ما أسوني بيسا تأبيسا طيب قال مثلا بيسا لا حرج لا قال يا رسول الله وحكم كذا قال لا حرج أبا لا حرج أبا ما أسوني لا حرج لا بأس أبا ما أسوني لا بأس تدا بابا تدا بابا تدا بابا تدا بابا, بابا. Lepas tu orang hijau tanya abangnya, Ya Rasulullah kada, Ya Rasulullah kada, Ya Rasulullah. Nabi SAW kata, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Lepas tu Nabi SAW bagi dia satu kaedah. قال عليه الصلاة والسلام لا حرج لا حرج لا حرج قال عليه الصلاة والسلام ليس عليك حرج tak ada apa-apa atas kamu jangan risau الحرج أنت ما هو tahu apa haraj apa apa haraj apa apa Bukan. Al-haraj maksudnya yang berat, yang berat. Ha? Yang masalah yang berat. Qala man iqtarada min 'irdi aghihi akhihi bighairi haqqin fadhaka alladhi hurij. Orang yang zaliman sama saudaranya yang yang yang buat jarh atas saudaranya yang tidak ada hak untuknya. Orang yang bagi sama ikhwan dia yang tak ada hak untuk dia. Itu orang yang apa? yang yang ada apa-apa, yang ada haraj sama dia. Itu yang berat. Yani jumpa Allah Ta'ala an ta'buat zulm insyaAllah khair. Tapi sama zulm itu yang apa? Yang berat. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال ثم يقول الله تعالى أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان Siapa yang ada iman walau sedikit di hatinya keluar dari neraka. فَيَخْرُجُونَ minha قَدِ اسْوَدُّوا Dia keluar dari neraka, dia hitam. Hitam macam macam arang. Arang, ha? Macam arang. Arang. Carkul, arang hitam. Bakar. Bakar. Tapi masih hidup. Itu neraka. Haji. Dan ini faedah. فائدة عذاب مأنوسيا دين راكا عذاب الموحدون دين راكا بكام ما كم عذاب أبا الكافرون دين راكا فائدة ولو دوا دوا أور جنس إتو مسو راكا تبي عذاب أنت أوران ين أدا توحيد بكام ما كم أوران ين أبا ين أبا ين كافر banyak adillah syariah menjelaskan untuk kita ada perbedaan antara azab orang beriman yang dalam neraka dan dalam azab orang yang apa? kafirun tak sama contoh di hadis ini Nabi SAW bersabda dia keluar dari neraka sudah apa? hitam yang pertama jika keluar orang kafir keluar tak keluar tak keluar kalau dia mau keluar malaikat apa? tolak dia balik betul tak betul? tolak dia balik Maksudnya beda tak beda? Beda. Sini cakap keluar hitam. Tapi ahlun nar al-kafirun qala Allah Ta'ala kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Kapan-kapan uh, kulit dia sudah mata sama neraka Allah Jalla apa? Merubah kulit dia sama baru, merubah baru, merubah baru. Maksudnya beda tak beda? Orang itu beriman sudah hitam, tak ada apa merubah, tak ada. Dan lain-lain banyak adillah bagi kita tahu jelas adab orang yang mukminun di neraka bukan macam orang apa kafir Walau dia semua di mana? Neraka. قال ثم يقول الله تعالى أخرجوا في قلبه من كان أخرجوا من كان في قلبه مثقال مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحيا أو شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تنبت صفراء ملتوية قال أبو هيب بن خالد حدثنا عمرو بن دينار عن الحياة فقال خردل من خير من خير أو من إيمان مالك أحفظ مالك أحفظ مهيب طيب يا أخواني في الله Izan dia keluar dari neraka orang itu yang ada iman dalam hatinya keluar dari neraka. Keluar macam mana? malaikat tarik dia balik atau orang beriman tolong dia untuk apa? Keluar. Lepas tu masuk untuk sungai. Sungai ya? Sungai. Sungai Al-Hayah. Apa Al-Hayah? Hidup. Hidup. Dia masuk sana lepas tu dia apa? Hidup lagi. Hidup lagi. dari awal. Lepas tu masuk ke mana? Masuk ke mana? Syurga biiznillah azza wa Itu bukan satu kali, bukan dua kali. Dia mau banyak keluar. دليل حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم bersabda ألا أنبئكم بآخر أهل النار دخولا الجنة النبي صلى الله عليه وسلم bersabda أنتم mau tahu uh, kisah orang yang akhir dari orang yang neraka yang masuk syurga maksudnya ada awal dan ada apa akhir ada apa tengah ada mentengah ada awal ada akhir maksudnya bukan satu kali itu apa satu apa bersatu ikut masyiatullah taala ada awal ada tengah ada akhir ada هذا امر الله wa وعلا Allah الله يخلق ما wa ويختار جلست أجلس يا أخواني في الله مفهوم أم لا واضح نعم هذه من الأحاديث التي يثبتها ويعتقدها أهل السنة والجماعة بالإجماع إيتو ساتو حديث ينجلاس أنتو أهل السنة والجماعة ين دليل أنتو عقيدة نية عقيدة نية أنت موحد إن شاء الله بإذن الله ما سوء شرقة ولو ما سوء نراقا سبنوين تبي مكفرات الذنوب bahaniya. مكفرات الذنوب قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ورام بر إيمان ترس من رس شاري مكفرات الذنوب أنتو دي الدبة أطاه توبة أن رحمة من الله عز وجل فائدة يا أخواني في الله الذنوب على نوعين دوسا دوسا ما أنوسي الدوة ما ذنوب يشعر بها المذنب وذنوب لا يشعر بها المذنب dosa manusia rasa itu apa dosa dan dosa manusia apa tak rasa dia buat apa dosa buat salah buat dosa tapi sudah tulisan ada apa ada apa dosa walau anta tak rasa tak tahu Mungkin sebab anda jahil. Tapi jahil kamu bukan uzur. Mungkin sebab anda diperpaling dari al-haq. Mungkin sebab anda fikir itu ijtihad yang sa'ir. Tapi itu bukan ijtihad yang sah. Ijtihad yang salah. Mungkin anda membahaya orang lain. Anda fikir itu hak kamu. Tapi bukan apa. Hak kamu. Banyak asbab untuk anda dapat dosa itu yang anda tak apa. Tak rasa. Itu paling bahaya. Itu sebab ya akhwani orang beriman terus menerus di taubah. Itu sebab ada satu masalah antara ulama, at-taubah itu wajib untuk orang yang buat dosa atau wajib untuk setiap orang mukmin. Walau dia rasa tak buat dosa. Itu satu masalah khilafi antara ulama. Yang sah apa? Yang sah apa? Yang sah apa? Wajib terus menerus untuk setiap orang mukmin. Walau dia rasa dia selamat. Mungkin anda bukan diselamat, tak tahu. فهمت أفهم ولهذا يقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أنت yang رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ترس من رسب taubat سيدي بهاري يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أستغفر الله وأتوب لي في كل يوم سبعين مرة تجب لي سيبوت استغفر أن توبة الله عز وجل سيدي بهاري والله تعالى يقول ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كنابا contoh untuk orang تدرس ما تدرس taubat istighfar ممكن أن تبوى الظلم عجيب يا أخواني فائدة بيك مو فائدة نادي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا من عجائب التفسير تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية عجيب تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية عجيب طيب يا يقول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين بركات عن سياق عيني ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين بركات عن سياقه موسى عليه الصلاه والسلام موسى تكب ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين قوم الظالمين سيني معصونيه سياقه فرعون سكران انتم فكر دعاء موسى الله يا الله kita tak mau menjadi fitnah untuk orang yang apa? Yang zalim macam Fir'aun. Fir'aun sudah dalam fitnah. Fir'aun yaqul inni ana rabbukum al-a'la. Tapi Musa masih masih cakap ya Allah kita tak mau menjadi fitnah untuk orang yang apa? Zalim. Apa maksudnya ini? Maksudnya saya belum bagi kamu perkataan Syekhul Islam. Tunggu saya mau mensyarah untuk kamu takut antum tak faham. Maksudnya orang beriman macam Musa alaihi salatu wasalam bagi doa untuk Allah Taala untuk dia tak menjadi sebab orang yang zalim buat zulm yang lebih. Dia bagi doa, Ya Allah, saya tak mau menjadi orang yang zalim, menjadi apa? Lebih apa? Zalim. Lebih jauh dari al-haq. Dia sudah jauh, tapi tak mau sebab saya menjadi lebih-lebih apa? Jauh. فيقول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى حق على اهل الايمان ان يدعوا الله تعالى الا يجعلهم فتنه للظالمين والكافرين حق انت اران بر ايمان بقي دعاء انت الله تعالى انت دي تجادي فتنه سبب انت اران ظالم اتو كافر من جادي ابا جاو بتدا الباستور رحمه الله تعالى بركاته ابا macam mana orang yang menjadi sebab untuk orang salihin menjadi zalimin macam mana orang yang menjadi fitnah untuk orang yang salihin menjadi jauh dari apa salah قال فهذا أحق itu lebih apa jelas kalau haram anta menjadi sebab untuk orang yang zalim menjadi lebih apa zalim macam mana kalau anta menjadi sebab untuk orang yang dekat dari salah Dia sebab kamu menjadi apa? Jauh. Itu lebih fitnah tak? Lebih jelas tak? آمنا بالله مفهوم يا أخواني بالله واضح نعم لا جلس أجلس هذا هو نسأل الله العافية والسلام طيب جاء في حديث أبي سعيد هذا حديث في صحيح البخاري قال في الحديث فيعرفون بآثار السجود Tengok. Ini ada faedah besar dari Syekh Albani rahimahullah. Sekarang Allah Jalla wa'ala berfirman, siapa yang ada iman dalam hatinya walau sedikit apa? Keluar. Masuk di mana? Sungai itu untuk masuk syurga. Malaika masuk untuk tarik orang itu yang ada iman. Macam mana dia tahu? Iman di hati. Macam mana dia tahu? Ya'rifunahum bi'athar mada? Asyid. Ada Tanda ada tanda untuk dia untuk tarik dia masuk ke mana syurga tanpa sujud ada عرفوهم يعرفوهم مفهوم يا اخوان في الله يقول الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في هذا الدليل الايمان di hati manusia ada mengaruh untuk apa Untuk apa? Untuk luar. Ada mengaruh. Apa-apa yang anda beriman di dalam wajib ada apa? Ada asar. Tahu asar? Efek. Tahu efek? Efek bahasa Indonesia? Tahu efek? Ada efek yang keluar. Efek. Contoh, contohnya. Syekh Albani satu kali tanya masalah. Ada satu orang yang datang depan Syekh Albani. Rahmatullah. Orang itu pakai bintal. Tahu bintal? Apa? Ha? Kelanga ha, bintal itu apa baju yang baju yang bukan syar'i, nah, ha, tapi tutup aurat tapi bukan syar'i. Tutup. Depan duduk depan Syekh Albani rahmatullah. فيسأل يسأل الشيخ الألباني ثانية ثانية ثانية سؤال الشيخ الألباني أباك عمان جواب جواب جواب جواب لبس الشيخ الألباني سنت الله هبيس بقي ديا موعظة بقص فقال الشيخ الألباني يا بني وهي أنا أسايا كنابا أنت تأبا كيبا كام رسول الله كنابا أنت بقي ديا حجفيني فقال يا شيخ الإيمان دي منا الإيمان دي منا إيمان سيني سبرنا فقال الشيخ ولكن يعرفونهم بسيماهم بيكن لديا سما أباه sama-sama tanda-tanda kalau iman di dalam ada apa ada efek anak saya ada efek efek ada mengaruh untuk perkataan kamu ada mengaruh untuk ideologi kamu ada mengaruh untuk anda cinta apa ada mengaruh untuk anda benci apa ada mengaruh untuk anda pakai apa ada mengaruh untuk anda menjadi taman sama apa sama siapa semua لهذا الولاء والبراء من هاس الإيمان بتدا بتون لهذا الولاء والبراء من قواعد الإيمان حاصل ada افك jangan cakap itu sahaja bukan ada هذا معناه فيعرفونهم dia kenal dia kenal kenapa sebab iman itu masih ada apa ada efek untuk dia هذا معناه مفهوم يا اخواني بالله واضح قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل يقال له صحبة كذلك ابن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص Hatta di mimpi itu subhanallah hadis ha? Hatta di mimpi Rasulullah SAW melihat manusia sahabat dia pakai apa? Jubah. Di hadis ini cakap Nabi SAW bersabda, saya di mimpi. Ha? Di mimpi melihat banyak orang. Semua pakai apa? Pakai apa? Jubah. Jubah. Thub, thub. Kamis. Pakai kamis. Macam kamis Ustaz al Sama. Ha? Macam kamis akhuna. Kamis maksudnya Abu Huda. Maksudnya sempurna dari sini sampai mana? Sampai apa? Nah, ini juga mungkin menjadi kamis tapi separuh saja. Biasa kamis orang Arab bawah apa? Luntut. Bawah luntut. Itu gamis. Rasulullah pakai semua. Pakai gamis, pakai apa? Izar. Jadi so, mimpi Rasulullah SAW melihat banyak orang manusia dari sahabatnya yang pakai apa? Gamis. tunggu tunggu di sini qala yu'raduna alaihi wa alaihim qumus minha ma yablughu thadi ada manusia yang gamis dia sampai sini sahaja di mimpi Rasulullah SAW يعني tak sempurna قال منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك banyak-banyak manusia pakai gamis gamis dia apa apa ben, ada yang pendek ada yang apa panjang sedikit قال ورأيت Umar. عمر بن الخطاب على عمر بن الخطاب زي من لهات عمر وعليه قميص ada pak dia pakai gamis yang panjang sampai apa tanah sampai tanah kalau dia jalan dia tarik baju dia juga nafum ya akhwan Kamis dia paling panjang sampai lantai. Kalau dia jalan, dia apa? Apa nama? Syarat. Nah, ini macam isbal panjang dan dia jalan sampai. Nafum. فقالوا يا رسول الله بما أولت ذلك يا رسول الله تفسير تفسير من بيئت أبا فقال عليه الصلاة والسلام أولت ذلك بماذا؟ بالدين din agama dia apa agama dia apa panjang agama dia panjang dalil iman ada mengaruh untuk pakai kamu untuk akhlak kamu semua ada tak ada ada mana ada mana qala awwaltuhu bid-din bid-din idan faida al-isbal di hidup haram tapi di mimpi bagus tak bagus bagus kalau kalau isbal baju faedah itu faedah qaidah dalam tafsir mimpi kalau isbal isbal yang syar'i baju yang syar'i bagus kalau isbal bukan baju yang syar'i itu apa bahaya bahaya antum faham tak faham macam apa jubah gamis kalau isbal ni gamis itu apa ha, bagus agama atau ilmu atau wara atau takut sama Allah taala atau biasa kalau dari orang salihin dari orang salihin قال الدين باب الحياء من الايمان باب الحياء من الايمان كان عمر بن الخطاب صاحب دين بالين اقام دي بالين دين الدين سيني ما سني ابا ورع الدين سيني ما سني takut sama الله تعالى الدين ما سني سبلوم perkataan انت تمبان perkataan kamu سبلوم buatan انت تمبان buatan كم sama orang lain dan sama diri sendiri sama Allah Taala sama orang lain itu maksudnya din din sini maksudnya wara takut sama Allah Taala antum faham tak faham jelas tak jelas nah tak, tak ambil, jangan ambil hak orang lain dan jangan membahaya orang lain taqillah itu paling bahaya antum faham tak faham jelas tak jelas nah Asyhadu ya akhwani fillah hafizakumullah يعني قصص كلام كده بقي قصص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما شمنا دين ان اقام ديتينجي تا هبيس تا هبيس رحمه الله تعالى مات وكم دينه من قال ابا هوتان ها هوتان هوتن دي برابا هوتان دي برابا ها ثلاثون ألف درهم ثلاثون ألف درهم هوتان دي semua hutan dia sebab bagi manusia. Bagi manusia. Kalau kerabat dia datang, dan dia mau, dia bagi dia dari apa? Dari apa? Harta dia, bukan dari apa? Baitul Mal. Takut sama <clears throat> Allah. Oh, kisah Umar dalam agama ajib. Orang itu Allah bagi kita dalam umat kita setelah Rasulullah dan Abu Bakar karamah. Wallahi ya akhwani fillah saya ingat perkataan satu ulama yang cakap kenapa Allah Jalla wa'ala bagi kita a'immah itu macam Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali dan ulama dan a'immah yang setelahnya setiap orang dari dia contoh contoh untuk kita betul tak betul betul tak betul itu satu banyak banyak fawaid banyak masail dari ni ya untuk tak tutup tutup jalan untuk manusia cakap sudah Rasulullah SAW itu sempurna kita tak bisa buat macam siapa macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat dosa setiap orang apa dosa tak jangan Naam, tak ada orang macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di umat kita ada banyak manusia yang sempurna. Tapi bukan sempurna macam Rasulullah, bukan maksum macam Rasulullah, tapi dia contoh untuk kita. Betul tak betul? Betul. Tutup tujuh alas tutup jalan alasan. Tahu alasan? Alasan dia cakap tak apa buat dosa, tak apa yang sempurna siapa? Muhammad SAW sahaja tak apa tidak ada masalah. Jangan tutup jalan ini. Betul tak betul? Nah. An subhanallah. Sama buka tapi saya cakap itu sahabat Rasulullah sahaja. Setiap abad ada mujaddidun. Betul tak betul? هذا مجدد من قال عليه الصلاه في كل مئة يبعث الله تعالى على الأم يبعث الله تعالى من يجدد على من يجدد امر هذه الامه او على هذه الامه امر دينها حديث ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم الله النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا ست ابد انت اوران انتم بوت ابا تجديد من جديد كونتو انتو سيابا ما انو سي أنت جاك تابيسا إدو سدا سريبتهن لا لوس كران تابيسا هذا إما علماء منين قال دلم خير هذا الألباني وهذا ابن عثيمين وهذا ابن باز وهذا آه، مقبل وهذا سما إما يمنين سما جرن أبا خير دي تشونتو أنتو كي تجوكا بقية السلف يكون جلن أبا سلف نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحياء من الإيمان الحياء من الإيمان مالو داري أقاما siapa ingat saya sudah bagi kamu faedah dari لمركز اللما di مفائدة Al-haya berapa macam? Al-haya Haya maksudnya malu-malu Berapa macam? Al-haya berapa macam? Mana Bilal? Indah? entuh rasa malu-malu Berapa jenis malu-malu? Dua, apa? Ahsan, Masya Allah Yang syar'i, yang bukan Yang bisa, yang tak bisa Dalil mana? Dalil mana? دليل منا عندك يا حنيف لا بأس عندك يا إبراهيم منا دليل امم لا بأس إيتو دليل شرعي بتدا بتل نعم كما سيأتي معنا في الحديث الحياة من الإيمان بتدا مالو malu داري أبا إيمان إيتو itu yang syar'i tapi ada malu yang bukan syar'i dalilnya apa Lepas tu saya mau tafsir بكان شرعي ابا هيا أين الزبير؟ تفضل يا أخانا محمد طيب تعريف ديفينيسي الحياء الغير الشرعي الحياء المحرم حياء ينسله ينتأبيسه هو الحياء الذي يبعدك عن الحق haya yang sebab anda menjadi jauh dari apa hak dalilnya kau Allah Taala inna Allah la yastahi min al min al hak kalau hak apa manfaat haya malu kamu kalau malu itu sebab untuk anda menjadi dalam dalal bisa bisa lagi tak bisa ada banyak orang sebab malu tak mau tanya tak mau tanya agama dia dia perlu tanya, perlu tahu hukum masalah ini apa. Tapi sebab malu tak mau tanya. Bisa. Bisa tak bisa? Anta sudah melawan sama kau Allah Ta'ala. Fas'alu ahla dhikri in kuntum. La ta'lamun. Betul tak betul? Sebab malu anta tak mau bagi orang hak. Sebab malu anta tak mau ambil hak kamu. Sebab malu anta tak mau ikut al hak. Ha, sini sekarang malu itu menjadi apa? Haram. Salah. Malu yang bagus, malu dalam al hak. Itu bagus, tak ada masalah. قال باب الحياء من الإيمان حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الإمام العظيم كبير قال أخبرنا مالك من أكثر من أخرج له البخاري قال أخبرنا مالك وابن أنس عن ابن شهاب محمد عن سعد بن عبد الله خيرة بن أبي عمر عن أبيه بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان Nabi SAW jalan melihat orang yang bagi nasihat untuk saudaranya. Jangan malu, jangan malu, minta minta itu maksudnya. Kalau ada minta ambil, jangan malu, jangan malu. Faham tak faham? Kenapa kita cakap sekini tak min, jangan minta minta? Sebab betul kalau hayat dia salah kenapa Rasulullah mau berhenti dia betul tak betul Rasulullah berhenti dia sebab hayat hayat dia sah dia cakap jangan malu jangan malu faqala Nabi sallam da'hu da'hu meninggalkan dia jangan bekasi dia nasihat ini nasihat itu tak sah al haya min al iman haya itu sebagian dari apa iman sebagian dari iman هذا معنى الحياء من الإيمان آمنا بالله إن الحياء من الإيمان ما لو سما حياء الله دي بهاسة إندونيسيا دي بهاسة عرب بهاسة عرب ما لو سما الحياء الوقاحة وقح وقح ما سنيا كرم مالو تاو كرم مالو كرم مالو فهم أو جرأة الجرأة البطالة يعني جرأة ينصلح وقاحة وقح قالوا كتا أوران وقح أوران سفيه تو سفاها سفيه ها سفيه أتو وقح لأنني تأدمن أبا أبا يندي هاتي كمو تكاب أنت تأتاه إيتو صح تأ صح من بهاية من بهاية أبا أبا تكاب ولو إيتو بكن حكمو أنت مو أمبيل فهمت فهم دلنا لاين, لاين. Bahasa Indonesia melawan sama haya apa? Apa? Apa? Ha, Khana Muhammad. Ajib, tak ada wakah di bahasa Indonesia? Sama orang malu sini? Apa? Kita apa Huda? Tak ada? Ha? Tak tahu malu? Tak tahu atau kurang malu? Tak tahu malu. Ha? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ya. bahasa Indonesia ya. Tak ada. Baik ya akhwani. Abu Ubaidah, ma rayuk? Apa? Depal. Depal muka. Masya Allah. Bagus ini. Masya Allah. Naam, di bahasa Arab ada juga. Ah, di bahasa Arab ada. Wajuhu maftuh, ya kuih Buka dia buka dia muka muka dia buka. Tahu, bukan tutup apa? Muka. Apa ini? Masya Allah, depan muka. Ajib, bagus, bagus. Nah. طيب يا اخواني في الله sekarang kalau kita cakap al-haya bagus depan muka al-haya min al-iman depan muka dari apa depan muka dari apa? Kalau kita cakap al-haya min al-iman. Idan al waqah min mana? Ha? Dari maksiat. Hmm. Lebih lebih lebih tafsir lebih jelas. Ha? Kalau kita cakap itu orang malu sebab ada apa? Ada iman dalam hati. Kalau ada orang yang waqih, yang depan muka. Maksudnya apa? Kenapa? Tak iman. Iman dia kurang. Iman dia kurang maksudnya jahil dia apa? Banya. faida Depan muka sebab apa? Jahil. Tahu jahil? Orang jahil. Tak tahu hukuk manusia. Tak tahu batasan dia mana. Tak tahu batasan manusia. Tak tahu hak dia tutup berhenti di mana. An tak tahu hak apa manusia. Berbedaan dia sedikit. Antara masailan, antara hukuk. Mufum ya kawan fillah depan muka tanda orang yang depan muka tak tahu hukuk dia sama orang lain mana campur sebab jahl perlu belajaran perlu ta'lim adab wa akhlak cakap sama manusia macam mana hak kamu mana hak manusia mana macam mana anda ambil macam mana anda bagi seterusnya أنتم فهم تفهم جلس جلس نعم لهذا يا أخواني في الله حلقات العلم بلاجر العلم حلقات علم فيها خير الدنيا والدين ما شاء الزهري رحمه الله تعالى بركاته حلقات علم علم من قدر كم أنت صلاة ما شمنا صيام ما شمنا بوسا ما شمنا صلاة ما شمنا دعاء ما شمنا أن من قدر كم أنت معاملة مأنوسية ما شمنا جاكان شكاب ما شميتو شكاب ما شميتو جاكان بوت ما شميتو بوت ما شميتو سامانوسية من قدر كم مالوف kalau tidak ada pelajaran itu masalah depan muka mafhum khususan akhlak ini akhlak ini datang ke hati kamu di badan kamu di akhlak kamu sebab mengaruh dari orang lain biasa kalau ada orang depan muka anda cari ada banyak sama di keluarga dia juga Anda faham tak faham? Ada banyak orang di keluarga dia juga sama. Tempat yang dia hidup, jiran dia teman dia sahabat dia ada darinya siapa depan muka juga betul tak betul ada mengaruh Idan kalau macam itu suhbatus salihin والصبر مع الصالحين duduk sama orang salihin sebab untuk anda dapat apa akhlak yang bagus akhlak yang sah هذا juga dalam حلقات apa العلم هذا كله لهذا نقول حلقات العلم خير الدنيا والدين khairan dunia. Wadih ya akhwani fillah? Paham? Jelas? Jazakumullah khairan. Cukup insyaAllah untuk malam ini. Siapa ada soalan, bisa tanya barakallahu fi. Siapa ada soalan, bisa tanya hafadzakumullah. Siapa ada soalan, tanya. Bisa. Sekarang saya jawab, jangan malu. Betul tak betul? Ha. Tanya sama malu. Bisa malu tapi apa? Tanya. Itu yang sah. Kita tak jawab. jangan malu sekali. Kita jawab apa? Tanya sama apa? Malu. Bukan jangan tanya, jangan malu. Tanya tapi malu juga bagus. Betul tak betul? Nah, sebentar. تفضل يا استاذ ما شاء الله سؤالا Al-haya itu akhlak yang syar'i sahaja atau muktasab? Betul tak betul ya Pak Baida? Ini soalan Tengok. Akhlak kamu, akhlak kamu dua macam. Ad akhlak yang jelek atau akhlak yang bayi. Dua macam. Akhlak yang lahir sama kamu. Anta lahir, akhlak itu ada di mana? di, di hati kamu, di dalam kamu sudah ada. Mungkin jelek, mungkin apa? Mungkin apa? Bayi. Mafhum? Contoh, orang lahir, subhanallah, dia orang kikir. Mungkin tak mungkin? Mungkin tak mungkin? Mungkin. Faham? Orang lain, lahir, dia orang yang apa? Mulia. Mungkin tak mungkin? Mungkin tak Mungkin. Nama ini akhlaqun apa? Jibiliyah. Ahsan. Akhlak jibiliyah, akhlak yang apa? Yang apa? Dari lahir ada. Mafhum tak mafhum? Jelas tak jelas? Jelas tak jelas? Akhlaqun muktasaba muktasaba maksudnya akhlak yang anda ambil dari belajaran belajaran jilid atau belajaran yang apa betul Belajaran jelek anta mainan bola sama teman-teman dia semua marah anta menjadi orang juga apa? Marah. Yang ini dia orang temper, tahu temper? Tahu temper? Apa? Temperamer. Orang temper, tahu yang orang temper? Ya. Macam mana? Sebab dia mainan sama orang semua temper dia menjadi juga apa? Temper. Itu menjadi akhlak yang apa? Yang apa? Muktasab. Belajaran yang salah atau orang mulia anta tengok anta melihat bapa bayaran sedekah untuk orang fakir sahaja anta suka anta menjadi orang yang apa mulia sebab contoh kamu buat sama itu juga apa muktasab antum faham tak faham idan akhlak manusia berapa macam dua akhlak yang apa jibilia dan akhlak yang apa baik sekarang buat kerja apa kerja afwan kerja agama apa? Kerja agama apa? Jawaban, kerja agama untuk akhlak kamu macam filter. Tahu filter? Tahu filter? Filter. Anda buat akhlak kamu di filter ini, yang jelek keluar, yang bagus masuk. Anda faham tak faham? Jelas tak jelas? Dan lebih agama juga ada kerja lain tambahan akhlak yang apa? Yang baik. Kadang-kadang dari belajaran kamu atau dari leher eh, dari eh, dari leher kamu anta tak dapat semua akhlak yang bagus betul tak betul lepas tu anta belajar baru tahu oh macam itu oh, buat macam itu ah jazakal ah masyaallah ah menjadi apa tambahan baik untuk apa akhlak idan hasil niat jawab untuk Ustaz al akhlak manusia semua akhlak yang apa yang sudah ada sebelum apa agama agama datang agama datang yang baik menjadi lebih apa baik yang yang yang jelek apa bersih semua an apa meninggalkan dia hadi kerja agama dia dalil ini di mana الدليل في قوله عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق Allah mengkirim saya untuk sempurna akhlak kamu. Maksudnya sudah ada tak? Kalau Nabi Sallam datang untuk sempurna akhlak kita. Maksudnya sudah ada tak? Sudah ada. Tapi perlu sempurna, perlu membaikan, perlu islah. Antum faham tak faham? Iden perlu agama untuk anda kenal akhlak yang betul tak? Perlu tak perlu? Paling perlu. Paling perlu. Wadih. Jelas tak jelas? Wadih ya Rasulullah. Alhamdulillah. جزاكم الله خير سؤالا لقي تفضل يا فندم عيد عيد كلامك كل مولود يولد على الفطره apa peran setan dalam hal ini uh, yang menjadi sebab manusia menjadi budak طيب يا اخواني في الله آه، يعني ما معنى حديث اول كل مولد يولد على الفطره هذا حديث ابو هريره في الصحيحين جاء بروايته جاء بقول جاء عدد روايه انتم حديثيني الروايه الاولى قال كل مولود يولد على الفطره في روايه كل مولود يولد على على الاسلام فاباه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه طيب يا اخي بارك الله فيك هذا معنى الحديث الفطرة سني الإسلام إسلام ترمسو أخلاق ينباب يسمو أخلاق ين أبا ينباي أنبوتا ينباي اعتقاد معاملة سلوك بركتان سمو ترمسو مفهوم tapi subhanallah lepas tu manusia itu lahir menjadi besar ambil iktisab iktisab dari sini kadang-kadang al-iktisab antum wajib faham ya akhwani fillah kadang-kadang ada akhlak yang muktasabah yang hasilnya habus akhlak yang lahir sama kamu. Antum faham tak faham? يعني أنت لاهر سما أوران ين ين موليا سبب أنت campur banyak sama orang yang depan muka anta menjadi apa depan mukaan mulia kamu sudah apa hilang atau menjadi apa kurang لهذا نقول الاكتساب أقوى من ماذا من الجبل في كثير من الأحيان بانيا kali المكتسب لبه أبا apa داري أبا جبل لي أن كدن كدن أبا كدن أبا تبني مفهوم يا اخواني في الله فالحديث هذا حديث ابو هريره يوضحه حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى اني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرمت ما احللت لهم اهل النار حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا من جبتن الله جل وعلا برفرمان من جبتن سم مخلوق سياد دلم أبا حنيفية حنيفية ما سني أبا جرين أبا اللرس فاجتالتهم الشياطين الشياطين تارئ ديا أنت جلان ين أبا ين بين ديا ضلال فما يظن في الله فاجتالتهم الشياطين معنى هذا الحديث الحنيفية والفطرة الصحيحة أداه دلن فطرة مأنوسية ada daftar manusia. Tapi sebab iktisab subhanallah ada apa? Ada apa? Ada dalal, ada ijtihad. Anda faham tak faham? Masalah ini jelas tak jelas? Hala fih faedah. Itu sebab dalam agama kita wajib hijrah dari tanah orang kafir ke tanah orang apa? Muslim. Untuk apa? Untuk bahaya dari masalah iktisab itu. Jelas tak jelas? jelas. Nombor dua, itu sebab dalam agama kita, jangan teman-teman sama orang yang jilid. Terus menerus cari cari orang yang apa? Yang teman yang apa? Yang baik. Hakada amla, mathalul jalisi salih wal jalisi su' ka hamil miski wa nafikhi Kenapa? Sebab masalah ini. Itu sebab dalam agama kita, Al tayyibatu lit-tayyibina wa at-tayyibuna al tayyibat wal khabithatu lil-khabithina wal khabithuna. Sebab masalah iktisab juga. Dan lain-lain, semua termasuk dalam masalah ini. Wadah? Sekarang dalam bab ini ada dua masalah. Masalah yang pertama, ada orang yang falsafi, orang yang cakap, yakni kalau kita, kalau kita ambil satu bayi, dan meninggalkan dia dalam forest, tahu forest? Hutan. Dalam forest hutan. Dia sudah tahu macam mana ibadah Allah Ta'ala, am salam, siyam, hajan, Islam, agaman, hanifian, fitrah. dia jawab. Hai ya Allah. Atau masuk orang baik, masuk bijarah bagi dia makan-makan sahaja sampai dia sudah dewasa. Dia orang Muslim tahu macam mana salat, wasiyah, haji, zakah. Untuk faham soalan ini, itu syubha untuk hadis ini, syubha. Antum faham maksudnya syubha? Antum faham syubha? Ha, dia cakap untuk cakap, tengok itu semua perkataan, perkataan tak sah. الجواب أن أنت جاهل أنت جاهل kalau kita cakap mungkin masalah itu ada di kepala sahaja bukan di apa di apa Rial atas anda ambil satu bayi Mengarah dia forest Lepas tu menjadi apa? Dewasa Itu tak ada dia hidup Mustahil Mafhum tak mafhum? Perlu apa? Perlu apa? Perlu hidup sama orang apa? Lain Itu nama dia insan Insan maksudnya ins ins maksudnya apa? Hidup sama apa? Orang lain. Itu tidak ada dalam realitas. Tapi kalau ada, anta mau penuh agama kita sebab masalah ini. Kita tanya kamu, kenapa Allah Jalla min kirim Rasul-Rasul? Kenapa? Apa manfaat Nabi SAW? Ah, semua Rasul. Rasulullah Ta'ala, kenapa? Kenapa? Rasul, rasul semua datang dari Allah Ta'ala untuk kita, untuk apa? Bagi dia hidayah? Tak. Mengajar dia ahkam agama? Tak. Dalil, manusia tak bisa dapat syara'i' kalau tidak ada apa? Rasul. Mustahil. Manusia tidak ada mampu untuk apa? Untuk tahu an kendal tashri'i' macam mana ibadah Allah Ta'ala kalau tak ada nubuah, tak ada apa? Rasul. Mustahil. Tapi apa maksudnya hadis ini? Apa untuk orang ini? Jawaban. Jawaban. Anta faham yang salah. Di agama kita, apakah hukum orang yang gila? Orang yang gila, tahu gila? Dari awal sampai mati, dia orang apa? Gila. Hukum dia apa? Masuk neraka atau masuk syurga? Dia orang muslim atau orang kafir? Masuk syurga atau masuk neraka? Orang yang bayi, orang yang bukan, afwan, orang yang yang apa? Gila, orang yang gila. Al-Ma'tuh. Hukum dia apa? Jawaban? Di dunia, di dunia, kalau dia orang gila antara muslimin macam orang apa? Muslimin. Tapi dia bukan muslim, dia tak maksudnya bukan eh, tak tak bisa praktik ahkam apa? Agama. Tapi dalam umum dia dalam orang apa? Muslimin. Tapi di akhirat masuk syurga atau neraka? Syurga atau neraka? Jawaban orang itu yang qiyamah Allah Ta'ala ujian apa? Ujian apa? وجيان دي وجيان دي حديث حديث آه، سويد بن الشريد ها آه، حديث سويد بن الشريد رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمرو بن لاين لاين المعتوه المجنون يوم القيامه الله اجيان دي سما اجيان ايتو الله جل وعلا هانتر اوران ين ايتو حق دي شرقه مسو شرقه ين نراكا مسو كمانا نراكا الله تهولي به الله حكيم تبي ادا اجيان ادا تكليف ادا احكام انتو دي دي منا دي منا اخره Sama dari orang ini ada satu jenis lagi dalam hadis ini hadis Ibnu Syarir radhiyallahu taala anhu ada orang lain nama dia ahlul fatrah apa ahlul fatrah ahlul fatrah manusia yang masih dalam fitrah dan tidak ada apa tidak apa rasul tak ada risalah untuk dia belum kenal dakwah belum tahu tauhid Hidup dan mati macam itu. Sekarang itu masuk neraka. Masuk neraka. Masuk neraka. Jawapan? Tak. Masuk di mana? Ujian. Allah ujian dia yang mengkiam. Wa yakhud alaihim al-uhudul mawathiq. Ujian. Lepas tu siapa yang sukses di ujian itu masuk ke mana? Masuk ke mana? Syurga. Yani orang yang tak ada dakwah untuk dia tak ada tauhid tak ada sebab tak dapat berbedaan antara hak wa batil wa kufur wa islam itu bukan orang kafir mafhum tak mafhum ya akhwan fillah ada ujian dia di mana di mana di al akhirah kenapa sebab masih dalam apa fitrah ada makna sekarang kembali untuk hadis ikhwan Abu Hurairah dari masa ini semua kita kenal makna hadis Abu Hurairah Hadis Abu Hurairah ini maksudnya orang yang lahir sama fitrah Islam maksudnya dia siap untuk menjadi apa? Menjadi apa? Muslim, siap. Macam orang yang dalam forest itu. Macam orang yang dalam fatrah. Macam orang yang belum datang untuk dia apa? Da'wah. Belum yang kenal tauhid. Belum kenal tauhid. Dia siap untuk apa? Untuk apa? Terima. Waktu al-haq datang, dia apa? Terima. Ada mana? Kalau tak dapat, jangan risau. Anda bukan kafir. Masih ada ujian yang kiamat. Semoga Allah Ta'ala bagi kamu syurga. Jangan risau. هذا معنى أنت مفهوم أم مفهوم جلس أجلس هذا مقصد الحديث واضح جزاكم الله خير يا أخواني في التشكب إن شاء الله سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته